Ich komm mit zwei, drei Kanacken rein. Gangrap, Kapital, wer du bist, ist mir scheißegal. Lach deinem ab, mit Handgebeil. Baby, komm mal her, kein Problem, ich klatsch dein Ex-Freund. Oh, Brat, dann klatsch so wie Multi nach rechts. Überall Kripus, guck mal, wie ich aufpasse. Wegen Packs in der Checkpoint gebraucht hast hier was für Guerilla Lass mal dein Film, ja, ich hau dich kaputt, bra, mit Arlet und Ilja Wie du zahlst nicht, ich fahr direkt vor dein Bunker Zieh die Maske runter, ich geh rein und ficke deine Mutter Brattern, kein Spaß, ich hab 15 Anzeigen Wegen kaputten, nur wohl ein Schreiben, komm mit miese Kroate. Brech deine Nase, raus am Mohase. Mach auf die Kasse, du redest von Lambos, ich schick dir paar Bratkos. Und sie klauen von deinem Babbus ihr Auto. Ich bring dir die Teufel, Steine im Beutel. Aussage keine, es gibt keine Zeugen. Schnapp mir die Beute. Gibst du Geld, werden aus Feinde Freunde, verrückte Leute. Ich bring dir die Teufel, Steine im Beutel. Aussage keine, es gibt keine Zeugen. Schnapp mir die Beute zu Geld werden aus Feinde Freunde, verrückte Leute. Steine im Beutel, Ausfall gibt keine, es gibt keine Zeugen, lass mich die Beute. Geld zu Geld werden aus Feinde Freunde, verrückte Leute.